عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimepewa nafasi ya kutoa nasaha kwa vijana wetu ambao leo wameanza maisha ya ndoa na nasaha zangu zitakuwa katika namna mbili. Kwanza itawahusu wanandoa. Hapana budi kuwanasihi vijana wetu, kwa sababu wameliingia jambo kubwa sana, na ni jambo la maisha, jambo ambalo halitakiwi kufanyiwa mchezo wala halitakiwi kufanyiwa mzaha Kijana Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an wa min ayatihi an akhalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala amesema miongoni mwa ishara za kumtambua yeye Allah kuwa yupo na anastahiki kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote ni yeye Allah kukuumbieni ninyi wanaume wanawake ametuumbia wanawake kutokana na sisi wenyewe ili upatikane ule utulivu na yale makusudio aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema litaskunu ilaiha ili mpate utulivu kwa wanawake hao waja'ala bainakum mawajjatan wa rahma na Allah akajalia baina yenu nyinyi wanandoa wake na waume mapenzi na huruma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun hakika katika jambo hilo la Allah kuwaumbia wanaume wanawake kuna ishara kubwa sana kwa watu wenye kutafakari nukta ya msingi Allah subhanahu wa ta'ala amesema amewaumba wanawake kwa ajili yetu akaitaja miongoni mwa sababu za yeye kutuumbia sisi hawa wanawake akasema litaskunu ilaiha ili ipate utulivu kwa wanawake sasa katika nukta ya utulivu kuna vitu viwili kuna utulivu wa moyo lakini pia kuna utulivu wa mwili mwili wa mwanadamu unahitaji utulivu lakini moyo unahitaji utulivu utulivu wa moyo haupatikani kwa kila mwanamke lakini utulivu wa mwili unapatikana kwa mwanamke yoyote ndio maana wale vijana wasiopenda kuoa wanadokoa dokoa wanapata utulivu wa muda baadaye tabu inaendelea sasa wewe unahitaji utulivu wa kuendelea utulivu wa kuendelea na wa kudumu una msingi na kanuni mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma kama ilivyopokea al-Imam Muslim mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ad-dunya mata'u dunia ni starehe wa khairu mata'i ad-dunya na bora ya starehe za dunia al-mar'atu as-salihah qayyadaha bis-salah mwanamke mwema hakusema mwanamke ukipata mwanamke mwema utapata maisha mazuri sana utakuwa na raha na furaha katika maisha yako na ile asli ya utulivu utaipata kinyume chake utapata dhiki na tabu na kuna wanaume wamehama miji kwa ajili ya wanawake kwa sababu hawakupata ile salaha ya yule mwanamke kwa hiyo mwanamke ni bora ya starehe za dunia lakini si kila mwanamke mwanamke mwema sasa tuna matarajio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tajalie mkapate huo utulivu na hili tutamuomba Allah kwenu liwepo lakini kuna hali mbili yaweza kuwa unataraji liwepo alafu lisiwepo ima inaweza kuwa inasababishwa na wewe mwenyewe ama likasababishwa na mwenzio ni kwa mazingira mtakayokwenda kuishi baada ya leo ikiwa mtayafanya mazingira yenu ni mazingira ya dini basi utulivu mtaupata na ikiwa mtayafanya mazingira yenu ni mazingira yalivyo katika dunia hamtopata utulivu baada ya siku mbili mtaanza vikao kisha mchachana. hili hatuliombi na wala hatulitaraji tunamwomba Allah aliweke lakini pia hata kwa wale ambao hawajaoa tunawasihi wasihurike na sura za wanawake wasighurike na maumbile ya wanawake leo wanawake wametafannan wanasema wanachuoni yaani wamekuwa na upeo wa hali ya juu mno katika kutengeneza maumbile yao na kila siku wanapiga hatua katika kuangalia namna ya kujipodoa na wapendezi lakini usihurike na sura angalia dini ya mwanamke Allah ametaja katika aya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah anajalia baina yenu mapenzi na huruma mapenzi yanapatikana ni jambo sipendi kulizungumzia kwa wakati wake lakini kuna kipindi unaweza kumuoa mwanamke umemuoa kwa dini yake labda kuna umbile fulani wewe ulitaraji kulipata kwake ukalikuta halipo basi ifanyike ile rahma kwake mtabakia naye kwa sababu wana dini na kwa dini yake mtayapata makubwa zaidi mmoja katika wema waliotangulia baba yake na Malik ibn Anas mzee Anas alimuoa mwanamke ambaye ni mama yake Anas alipomuoa yule mama yule mama alipoingia kwenye ndoa wakaishi na mumewe akagundua kama mumewe hakuvutika naye akahisi kunaweza kutokea hali ya kuachwa akamwambia naomba ikiwa hujanipendeza yani mimi sijapendeza kwako usiniache huenda Allah akakujalia ukapata kutoka kwangu kitakachokufurahisha katika nafsi yako akabakia naye kwa rahma huruma kwamba huyu mwanamke ana dini na tabia yake nzuri japo nilihitajia kuwa refu lakini sijalipata akabakia naye hivyo Allah akamjalia akampata mtoto imamu darul hijra al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kutoka kwa huyu mama nikawa ni tulizo la moyo wa yule mzee Anas sasa na wewe usighurike na sura za watu angalia dini ya mwanamke na jitahidi kuiongeza kama ndogo na kuirekebisha mahali ilipokosewa na Allah kuwafikishe katika hilo amin nasaha zangu za mwisho ni kwa sisi wote tuliohudhuria hapa tumekuja katika furaha ya ndoa alhamdulillah na ni jambo la kheri dini yetu ya Kiislamu ni aqida na sheria akida na sheria sasa ndoa ni sheria na ndoa imefundishwa katika dini ukisoma vitabu mbalimbali vya hadithi vya fikhi utakuta kuna babu nikah mlango unazungumza ndoa maanake katika ndoa unataraji upate thawabu kwa sababu ndoa ni dini na wewe unataraji kujikurubisha kwa Allah kwa kila hatua unayoifanya katika ndoa na kuombeni tutengenezeni ndoa zetu tushughulike na maisha mwanadamu anapita katika marhala tano marhala ya kwanza hakuwepo hakuwepo duniani Allah akamjalia akawepo akaingia katika rahamu ya mama marhala ya pili akakaa tumboni kwa mama akatoka akaingia duniani marhala ya tatu kuna marhala ya nne unaingia kaburini kuna marhala ya tano utasalishwa mbele ya Mola wako fa amma man khafa maqama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أما يولي ما أمي كي كسمام ملي ملواك فما إبا سك تسمميش ملي الله ونهى النفس عن الهوى أتيزوي نفسياك أتيكتاز كفوك ما تمني نفس فإن الجنة هي المأوى بس فيكو يتكون مكزياك تشغريك نهواز نفسي tukaharibu ibada zetu za ndoa tukayafanya mambo ambayo dini imeyakataza ndoa imefundishwa katika vitabu vya fiqh ndoa imefundishwa katika Qur'an ndoa imefundishwa katika hadithi za mtume basi tusiyafanye mambo kwa matamanio ya nafsi zetu ya nafsi tubi fa inna al maut qad hana wa asil hawa fa inna al-hawa ma zala fatana nafsi tubia kwa mula wako ni wakati wa kutubia na si wakati wa kuzidi kuharibu tuko katika kipindi cha kutengeneza katika hii dunia tukavune katika akhera yetu kwa lazima tutengeneze unapoingia kwenye ibada ya ndoa some waite walimu isaidieni hii ndoa inakwendaje ndoa imefundishwa namna gani mtume alioa mtume aliozesha masahaba walioa masahaba wa kike waliolewa waliolewa namna gani na zile ndoa zao zilikuwa na furaha furaha yao ilikuwa namna gani namna gani walifurahi namna gani waliishi turudini katika dini yetu nahnu qaumun a'azzana Allah bilislam sisi ni watu Allah ametupa heshima na nguvu kwa huu Uislamu fa idha taghayna al'izzata fi ghayrihi adallana Allah tukitafuta utukufu nje ya Uislamu atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja arejee nyuma atengeneze maisha yake furaha yake isiyo sababu ya kumkasirisha Mola wako sipendi nizidishe muda wangu na saha hizi ni amu kwa sisi wote kila mmoja atengeneze maisha yake furaha yako si sababu ya kumkasirisha Mola wako angalia sheria ya Mola wako kafundisha nini katika ndoa amekataza nini mtume wako ameelekeza namna gani nani mmoja wetu ambaye anaweza akampeleka mkewe kicheche kwa ajili ya kujifungua alafu mkewe hajajifungua akafanya hakika huko nyumbani kwake nani anaweza yupo ikitokea akawepo mtasemaje ama jinunu na aita wewe mwengu wewe vipi wewe mtu mkeo huko kitete akifa ni mbona nyie mwasherekea kabla mtoto wenu hajaolewa mshangaa huyu kuja kujifungua nyie mwakuta kushangaa wafanya harusi na harusi bado mmenielewa jazakumullahu khair